บุ๊กทู ห้าสิบแปด пятьдесят восемь пятьдесят восемь อวัยวะ части тела части тела ดิฉันวาดรูปผู้ชาย я рисую мужчину я рисую мужчину เริ่มจากศีรษะก่อน сначала голову сначала голову ผู้ชายสวมหมวก мужчина носит шляпу мужчина носит шляпу มองไม่เห็นเส้นผม волос не видно волос не видно มองไม่เห็นหูด้วย ушей тоже не видно ушей тоже не видно มองไม่เห็นหลังด้วย спину тоже не видно спину тоже не видно ดิฉันกำลังวาดตาและปาก я рисую глаза и рот я рисую глаза и рот ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะ мужчина танцует и смеется мужчина танцует и смеется ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว У мужчины длинный нос. у мужчины длинный нос เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา В руках он несет тросточку. в руках он несет тросточку เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย Вокруг шеи он носит еще и шарф. вокруг шеи он носит еще и шарф มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น Сейчас зима и холодно. сейчас зима и холодно แขนแข็งแรง Руки сильные. руки сильные ขาก็แข็งแรงด้วย Ноги тоже сильные. ноги тоже сильные ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ Мужчина сделан из снега. мужчина сделан из снега แต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม На нем нет ни брюк, ни пальто. на нем нет ни брюк ни пальто แต่เขาก็ไม่หนาวสั่น Но мужчине не холодно. но мужчине не холодно เขาคือตุ๊กตาหิมะ Это снеговик. это снеговик